mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam na kuwatanguliza wao katika kuwatukuza pasi na kufanya ghuluu kama ghuluu iliyofanywa na arrafidha wala kufanya aljafaa yani kuvuka mpaka au kupunguza haki kuvuka mpaka kwa maana ya kwamba kuwanyanyua wao katika daraja ambayo sheria ya Allah tabaraka wa taala haikuwaweka kwenye daraja hiyo, kwa sababu wako watu ambao walifikia hivyo, nao ni Arrafidha, wakadai mambo mengi. Miongoni mwa mambo walioyadai katika ghuluu zao, wakadai ya kwamba maimamu wao katika Ahlilbeiti hawakuumbwa kutokana na mani kama walivyoumbwa watu wote bali wao wameumbwa kutokana na nuru na vitabu vyao vinathibitisha haya vitabu vikubwa na vidogo wanajaribu kuwapandikiza watu itikadi hiyo na wakidai kwamba kufanya hivyo ndiyo kuwapenda wanapandikiza itikadi za uongo kwa watu na kudai kwamba ukiitakidi hivyo basi itakuwa utakuwa wewe umewapenda wewe umewapenda wao na wewe kama huitakidi hivyo basi wewe ni adui yao yani itikadi ya kiuongo ambayo haina hoja yoyote kwenye kitabu wala katika sunna ya mtume wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Haya tumejaribu kuyaeleza katika baadhi ya darasa zetu zilizopita na haina haja kurejea katika siku ya leo. Kadhalika wamefikia kudai kwamba maimamu wao ambao ni katika ahlul bait wanaosingizia uongo wanadai kwamba wamekingwa na madhambi kwa kuwa wao hawafanyi dhambi dhambi ndogo wala dhambi kubwa tangu kuzaliwa hadi kufa yani hawakosei pia isitoshe wakasema hawasahau hawasahau si jambo dogo wala jambo kubwa tangu kuzaliwa kwao mpaka kufa kwao jambo ambalo ni kinyume na itikadi sahihi iliyoelezwa na Qur'ani na Sunna sasa wao wanapandikiza haya wayaandika kwenye vitabu vyao na wanaeneza kwa watu na wanadai kwamba kufanya hivi ni kuwapenda ahlul bait na kama wewe hutaitakidi hivyo itakuwa wewe huwapendi na ukisoma Qur'ani ukisoma hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallama ukisoma maneno yaliyothibiti kwa usahihi kutoka kwa hao wanawachuoni wa ahlul bait utaona ni kinyume na itikadi ambayo imepenyezwa ni kinyume na itikadi inayoenezwa na Rafidha. Kwa inaonekana kwamba kuna mikono michafu inayopenyeza itikadi hizi kadhalika ukiachilia mbali suala kusahau na suala la umaasumu kwamba umekingwa na makosa wanadai kwamba hawa ahli bait yani maimamu wanajua siku zao za kufa na hawafi ila kwa khiari zao yani mfano kama al-Husaini radhiyallahu ta'ala anhu alijua kwamba yeye atakufa siku fulani tarehe kumi ya mwezi wa Muharram na pale alipouawa ilikuwa alikufa kwa khiari yake lakini angetaka asingekufa ndio maana ya maneno yao na huu ni mlango umewekwa kwenye kitabu kabisa ah, Al-Kulaini ameweka katika katika al-Kafi yake kwamba aimma ya'lamuna mata yamutun wala yamutuna illa biikhtiyari maimamu wanajua lini wanakufa na hawafi isipokuwa kwa kwa khiari yao sasa kuna baadhi ya matukio ukiyatazama utaonekana kwamba basi itakuwa hao wamejiua kwa mfano alhasan hasan radhiyallahu anhu ameuawa kwa sumu kwa hiyo yeye ajua kwamba hii ni sumu na ajua mimi nikinywa hii sumu nitakufa na nikitaka sifi lakini akanywa alafu akafa huyo ana tofauti gani na mtu anayejua wajua kwamba hii ni sumu mimi nikinywa nitakufa alafu wengi kwa hiyo wametengeneza itikadi alafu zile itikadi ukiangalia kwa upande fulani zinarudi zinawakashifu wale maimamu kwa sababu ni itikadi za kutunga za uongo bali wakafikia kiwango cha kudai ya kwamba maimamu wanajua yaliyomo katika vifua vya watu wanajua ghaibu lakini wakasema ah, lakini ghaibu hii ni ghaibu nisbi wanajuzwa na Allah tabaraka wa taala lakini pia wanayajua yaliyomo katika vifua vya watu. Wewe ukija na mawazo yako, mawazo yako pale, ashajua kwamba wewe wawaza kitu gani. Je, wawaza mali? Wewe uko kwa ajili ya pepo, watafuta pepo na radhi za Allah tabaraka wa taala, au lengo lako ni dunia? Lakini sasa yote haya wameyaweka na wakayafanya kwamba ni moja katika alama za kuwapenda Ahlulbeiti na wakazusha mengi lakini ukisoma katika baadhi ya vitabu utaona uh, vitabu vyao kwa sababu ukitaka kujua urafi za ushia na uweze kujibu, basi soma vitabu vyao vitabu vyao vinajijibu vyenyewe kwa wenyewe kama vile agano jipya na agano la kale Kwa ukifuatilia mule mule ndani utaona kwamba namna unavyojitafuna wenyewe, vitabu vyao vina mgongano wa hali ya juu ambao haujapatikana duniani, na bila shaka, kwa sababu wao wenyewe wengi katika wao ni kama wale wanaotia vitabu vyao kwenye makwapa wenda, lakini hawajui kilichomo ndani yake. Kamathali lhimari yahmilu asfara, lakini lau wangelikuwa wanajua yaliyomo ndani ya vitabu vyao wangevichoma ungevichoma kwa moto au ungekwenda kutosa baharini. Kwa hiyo mmoja katika wao anasema, naye ni maarufu Alhasani katika kitabu chake alichokiita Qawaidu Tahdith, maarufu Alhasan la katika kitabu chake Almawdhuat fi lathar wal Akhbar katika ukurasa wa 253 anasema وبعد التتبع في الأحاديث المنتشرة في, في مجاميع الحديث كالكافي والوافي وغيرهما نجد أن الغلاة والحاقدين على الأئمة الهداة لم يتركوا بابا من الأبواب إلا ودخلوا منه لإفساد أحاديث الأئمة والإساءة إلى سمعتهم anasema na baada ya kuzifuatilia hadithi zilizosambaa kwenye vitabu vya hadithi kama vile Al-Kafi cha Al-Kulaini na Al-Wafi na vinginevyo tunakuta kwamba maghulati na wenye chuki dhidi ya maimamu waongofu hawakuacha mlango wowote katika milango ya dini isipokuwa wameuingia ili kuziharibu hadithi za maimamu na kuchafua utaji wao yani hivi ndivyo waliofanya kuna watu katika sabaia wafuasi wa Abdullah ibn Saba Myahudi Abdullah ibn Saba walifanya kampeni maalum ya kuwazunguka ahli albayt na kujidai wao na wanajinasibisha na wao na zimekuja nusus baadhi yake maimamu wakiwa kana wale hawa jamaa, kazi yao wao walikuwa ni kupindua mambo na kuwazulia ahlul bait. Hawakuacha mlango wowote katika milango ya dini isipokuwa wamezua wakiwasingizia ahlul bait kwamba hii ni katika dini, hili ni katika dini, kama tulivyoona katika baadhi ya masiku tulivyokuwa tukieleza kuhusiana na shahada ya tatu katika adhana wa ashhadu anna aliyan waliyullah hawa maghulati ndio walioiweka lakini imefanywa kwamba ndio dini na vitabu vyao vyathibitisha kwamba walioiweka ni watu wa aina hii lakini bado wao wameishikilia na wakati huo huo wanadai kwamba wanawapenda ahli bait wafuasi wa ahli bait ahli baiti gani waliofundisha jambo hili sivi vitabu vyenu viko wazi mmeruhusu watu wawe navyo sasa mambo yanafichuka na kuya kwa wazi. Kwa hiyo wakajenga sura hiyo kwamba uh, kuwapenda ahlul bait ni mambo fulani, kifuata jambo fulani, jambo fulani, ni mambo ambayo yamezuliwa na maghulati, maghulati ambao hawakulala hawakuacha mlango wowote ila waliuingia wakaweka ndani yake ahadithi, na ndio maana mmoja katika wanawachuoni wao amethibitisha kwamba katika kitabu qawaid at-tahdith cha al-Ghafri anasema inna kathira min al-ahadith lam tasdur an al-a'imma kwa hakika hadithi nyingi za ar-rafidha za Shia hazikutoka kwa maimamu wa inma wada'aha rijalun kadhabun wanasabuha nasabuha ilayhim anasema hakika si vingine wameziweka watu waongo na wakazinasibisha kwao imma bidasi fi kutubi ashabihim au bighairihi asema imma kwa kuzipenyeza katika vitabu vyao vitabu vya wale wafuasi wao au vitabu vingine وبالطبع لا بد وأن يكونوا قد وضعوا لها أو لأكثرها إسنادا صحيحا كي تقبل حسب ما فرضته عملية الدس والتدليس na bila shaka hakuna budi kuwa wamezitungia sanadi sahihi hadithi zote hizo na au nyingi zake ili zikubalike kwa namna ile ambayo imepelekea kazi hiyo ya kupenyeza na kughushi watu hawa walipenyeza alafu wakatunga na hadithi ana abi ana abi Jaafar ana abi Abdullah alayhi salam waweka kwamba kasema Abu Abdullah aliridha akasema unaosingizia uongo sasa jambo hili natakiwa watu walitanabah huko si kuwapenda ahlulbeit bait huko ni kuwachukia kwa sababu ukimzulia mtu uongo haina maana kwamba utakuwa umempenda au ukimweka mtu katika daraja ambayo sio yake si kwamba umempenda umemkashifu kwa hiyo niliona kwamba nitangulize tambihi hii kutokana na maelezo tuliyotoa katika darasa yetu ya jana kuhusiana na mawaddatul qurba. Kwa hiyo usije ukahurika kuonyesha ukasikia watu wakisema kwamba sisi ni wafuasi wa Ahlulbeit. Hawa ni wafuasi wa ghulat, wafuasi wa sabaiya na si wafuasi wa Ahlulbeit. Ahlulbeiti wako mbali na wao, na sisi ni wajibu juu yetu kuwapenda wao kama vile inavyotakiwa katika sheria, na wala tusiwe katika nawasifu wenye kuwachukia ahlulbeit ukiwachukia ahlulbeit utakula hasara kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na leo tutaendelea na ubeti unaosema walikullihim walikullihim qadrun wa fadlun sati'u imeandikwa katika baadhi ya nusakh imekuja hivyo eh na wana wao hao masahaba walikullihim na wana na wana wao wote qadrun wana cheo wana nafasi wa fadlun na wana fadla sati'u zenye kung'aa zenye kutoa nuru fadla zao ziko wazi yani katika nusakhi nyingine zimekuja walikullihim qadrun ala wa fadailu na wana kila mmoja katika wao au wana wao wote cheo kilichotukuka na wana wao fadhila fadhila nyingi wana wao cheo kilichotukuka na wana wao fadhila nyingi لكنما الصديق منهم أفضل لكن أبو بكر الصديق كتك واهم بور زيدي لكنما الصديق منهم لكن صديق يعني أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه منهم كتك هوم صحابة أو ينظن ما هوم صحابة رضي الله عنه أفضل بمبور زيدي walikullihim qadrun ala na wana wao wote cheo kilichotukuka manzila ya juu wa fadhailu na wana wao fadhila nyingi لكن ما الصديق منهم أفضل لكن الصديق يعني أبو بكر رضي الله عنه katika wao ndiye mbora zaidi kwa hapa anataka kutaja fadla na za masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam na kwamba wao pia wamezidiana katika hizo fadla hawako katika daraja moja na zimekuja nusus yani maandiko katika kitabu cha Allah tabaraka wa taala na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam zinazofahamisha kwamba masahaba wao katika fadhila na wamezidiana katika hizo fadhila kuna ambao fadhila zao na wanaochuoni wamewagawa katika tabakati kwa mfano al ibnu Ibn Sa'di katika at-Tabaqat al-Kubra yeye amewagawa katika tabaka tano kwa masahaba katika ngazi tano na alimamu al-Hakim rahimahullahu ta'ala katika maarifatu ulumi al-hadith amewagawa masahaba akasema wako katika daraja 12 wamepishana hivi daraja 12 sasa tunaona na ile na ile daraja zile nyingi yeye alipowagawa akasema ni qaumun taqaddama islamuhum bimakkata kuna katika masahaba watu ambao ulitangulia uislamu wao huko makka kalkhulafai larbaa kama khalifa wanne kwa sababu mwanamme mtu mzima wa kwanza kabisa kusilimu ni Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu mtu mzima wa kiume aliyesilimu mwanzo. Wanawake kwa upande wa wanawake alikuwa ni Khadija radhiallahu ta'ala anha, na yeye amewatangulia wote, na katika watumwa ni Zaid, na katika watoto alikuwa ni Ali bin Abi Talib kwa bado mtoto mdogo akilelewa na mtume sallallahu alaihi wasallam lakini wote wametanguliwa na Khadija kisha Uthman radhiallahu ta'ala anhu na wenzake wengine kina Abdurrahman bin Auf walisilimu kupitia Abu Bakr. hao walikuwa ni matajiri na Abu Bakr alikuwa ni marafiki zake na yeye alikuwa ni mtu ana uwezo vile vile hawa wote wakasilimu kupitia yeye Omar alichelewa kidogo lakini pia si sana kuna watu waliingia baada ya hapo wakasilimu wakasilimu kaja akaja Umar lakini hawa ni watu ambao walisilimu tangu Makka mwanzo kabisa kwa hiyo hawa wana daraja ndio tabaka ya kwanza hiyo daraja ya kwanza kabisa na kusilimu kwao ilikuwa ni kabla ya dari nadwa kabla ya kushauriana watu wa Makka katika darun nadwa kisha alimamu al-hakim akawataja tabaka ya pili ni as sahaba alladhina aslamu qabla tashawuri ahli makkah fi dari nadwa watu walioslimu na sahaba walioslimu huko makka kabla ya kushauriana watu wa makka katika daru nadwa na kidaru nadwa ilipangwa ilikuwa ni njama sasa kumwangamiza mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ima kuuawa au kwenda kutoweshwa mbali kabisa huko au kufungwa. Kwa hiyo kuna watu walisilimu kabla ya njama hizi zisijapangwa katika Darul Nadwa, wachilia mbali wale wa mwanzo, kuna hawa alafu muhajiratul habasha, daraja ya tatu, wale watu waliopata hijra, waliohama kwenda Habasha kwa annajashi uhabeshi kuna watu walipata fadhila hiyo kabla ya watu kwenda Madina ilifanyika hijra ya kuja katika qarat Afrika kwenye bara la Afrika ambayo asili yake ni Habasha ni Eritrea Ethiopia kulikuwa na mfalme akiitwa An-Najashi watu walikimbia kutoka Maka wakaja pale, hijra ya kwanza kabisa, alafu ikafuatia ya pili. Wanawake na wanaume, bali alikuwepo hata binti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam Ruqayya radhiyallahu anha katika hijra ile. Kadhalika kuna ashabu alaqaba alula, wale watu waliohudhuria katika alaqaba, kile kikuta pale cha mwanzo kabisa ahlul aqaba wale kuna watu walitoka Madina kwa ajili ya haji walipomsikia mtume sallallahu alaihi wasallama wakakutana naye kule Mina wakapanga njama njama za kumnusuru mtume sallallahu alaihi wasallam na kwamba aamie Madina na wao watamnusuru kwa hiyo ule mkutano ule ulifanyika kabla ya hijra uliwahusisha zaidi watu wa Madina kwa hiyo wale waliosilimu katika kipindi kile kadhalika daraja ya tano ni ashabu al-aqabati wa aktharuhum min al watu wa al-aqaba ya pili na wengi wao ni katika ansar na ami yake mtume sallallahu alayhi wasallam al-abbas alikuwepo liko kabla hajasilimu lakini alikuwa anasimamia na kuangalia usalama wa mwanawe au mtoto wa ndugu yake mumwahidi mtamnusuru kwa hiyo alaqaba athania hawa watu waliohudhuria katika katika, katika kikao hiki ni watu ni tabaka, tabaka ya tano tabaka yao ni ya tano kwa mujibu wa maelezo ya al-Imam al-Hakim طبقة يا ستة أول المهاجرين الذين وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقباء قبل أن يدخل المدينة Imam al-Hakim anasema tabaka ya sita ni wale watu wa mwanzo katika muhajirin ambao walifika Quba walifika kwa Mtume صلى الله عليه وسلم Quba kabla ya kuingia Madina kuna watu walifika pale kabla Mtume صلى الله عليه وسلم hajafika Madina yuko Quba hasa wale muhajirina wa mwanzo Tabaka ya saba ni ahlu Badr, watu waliohudhuria katika vita vya Badr. Tabaka ya nane ni alladhina hajaru baina Badri wal Hudaybiyah, ni wale ambao walihama sasa baina baada ya vita vya Badri na baina ya Hudaybiyah, kabla yani wakati wa sulhu ya Hudaybiyah, kabla ya sulhu. Hii ni tabaka ya nane. yani baina ya mwaka wa pili mpaka mwaka wa sita sababu sulhu ya Hudaibia ilikuwa ni mwaka wa sita tabaka ya tisa ni ahlu bai'ati ridwani fil lhudaibia ni wale watu waliohudhuria katika bai'a ya ridwan inaitwa bai'atu ridwan kwa sababu Allah tabarak wa taala alitangaza radhi ndani ya Qur'an kwa sababu ya bai'a hii kwa sababu ya kiapo hiki cha utiifu walichokifanya masahaba mbele ya mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba wako tayari kufa au kupona ndivyo itakavyokuwa kwa ajili ya kumnusuru yeye na kuinusuru dini ya Allah tabaraka wa taala kwa hiyo hawa watu waliohudhuria tukio hili walikuwa 1400 takriban hawa daraja yao ni daraja ya tisa daraja ya kumi na tabaka ya kumi man hajara baina al-Hudaybiyah wa fathi Makkah ni wale watu waliohama kutoka katika miji yao wakaja Madina kipindi cha baina ya sulhu ya Hudaybiyah na, na kabla ya fathu Makkah kabla Makkah haijatekwa ikawa chini ya Uislamu yani baada ya fathu na baada ya sulhu ya Hudaybiyah Mtume صلى الله عليه وسلم alipoingia mkataba na washirikina wa Makka mkataba wa amani wa kusimamisha vita pamoja na kwamba mkataba ulielemea upande wa Waislamu Mtume sala salam aliitikia matakwa yao wakaingia katika mkataba ule na Allah subhanahu wa ta'ala akauita mkataba ule ni fatwa mkataba wa kwamba asiingie Maka, arudi kwanza, aje mwakani. Kipindi kile kuna watu wengi walisilimu, kwa sababu ndio kama anavyosema Allah, idha jaa nasrullahi walfathu wa raaita nnasa yadkhuluna fi dini llahi afwaja. Ilikuwa ni kipindi hiki, pindi utakapoiona nusra ya Allah, pindi itakapokuja nusra ya Allah na ikaja fathu, ilikuwa ni ile sulhu ya Hudaybiyah na ukawaona watu wanaingia katika dini ya Allah makundi makundi. Kweli watu wengi walianza kusilimu, watu wengi sasa. Katika kipindi hiki kuna watu wengi walihama kutoka katika miji yao, sio Maka tu, kwenye miji yao mingine, wakaja wakaja katika mji wa Madina mwaka wa sita, mwaka wa saba. Katika mwaka wa sita, mwaka wa saba alikuja Abu Huraira, na katika kipindi hiki hiki pia alikuja Khalid bin Walid na kina Amr bin al-As walikuja baina ya sulhu ya Hudaybiyah na fathu Makkah, kina Abu Huraira wakina Khalid ibn al-Walid wakina Amr ibn al-As walikuja kipindi hiki. Hii ni tabaka ya kumi. Tabaka ya kumi na moja ni maslamatul fathi, ay alladhina aslamu fi fathi Makkah, ni watu walioslimu katika wakati wa fathu Makkah. Wengi walikuwa katika makureishi na wengi walikuwa ni katika wale ambao walikuwa wakimpiga vita mtume sallallahu alaihi wasallam na watu wa miji mingine yani ahli uh, watu wa ummul qura wa man haulaha wa man hawlaha wengi wakaingia katika uislamu katika kipindi hiki kina Abu Sufyan kina Muawiya na wengineo watu wengi wengi wengi wakasilimu hii ni tabaka ya 11 tabaka ya 12 aliyo Ah, katika ambao ameiweka alimamu alhakim akasema ni wale sibiyanu wa atfal raau nabiya sallallahu alaihi wasallam wa fi وفي حجة wa وغيرهما ni wale watoto wadogo na watoto wachanga waliomuona mtume sallallahu alaihi wasallam siku ya fathu makka na katika hajjatul wadaa na isiyokuwa sehemu hizo wale ili tabaka ya 12 Lakini haya pia yametajwa katika al-Ba'ith al-Hathith sharh ikhtisari ulum al-hadith na Sheikh Ahmad Abu al-Ashbal Ahmad Shakir Ahmad Muhammad Shakir rahimahullahu ta'ala. Lakini wengine wanawagawa katika tabaka kama tano kama tulivyotangulia kusema kwanza al-khulafa ar-rashidun kisha al-ashara baqi al-ashara المبشرون الباقي العشرة المبشرين بالجنة wale waliobakia katika watu kumi katika waliobashiriwa pepo Mtume sala الله alibashiria pepo watu kumi kwa pamoja sasa katika hawa ni makhalifa wanne na wale wengine sita waliobakia kisha watu wa Badri kisha watu wa Shajara ali ahlul bayt ridwan kisha watu wa Uhud na haya wale wahifadhi walihifadhi as-safarini ad-durratu al-mudhiya ameeleza al-Imam as-safarini rahimahullahu ta'ala aliposema wa ba'du fal afdalu baqi al-ashara fa ahlu badr thumma ahlu ash-shajara وقيل أهل أحد المقدمة والأول أولى للنصوص المحكمة والأول أولى للنصوص المحكمة أنا سمع الإمام السفاريني رحمه الله تعالى وبعد فالأفضل باقي العشرة نبعد يليتنقلين نبعد هاو نبعد هاو baada ya hao al-khulafa ar-rashidun maana ametaja amemtaja Abu Bakar as-Siddiq akamtaja Umar akamtaja Uthman na ikhtilafu iliyokuwepo kisha akamtaja Ali kwa beti kama tatu kisha ndio akasema wa baada na baada ya hao fal afdalu baqi al-ashara waliobora zaidi ni wale waliosalia katika ashara katika wale watu kumi fa ahlu badri kisha watu wa badri yani watu waliohudhuria katika vita vya badri thumma ahlu shajara kisha watu waliohudhuria katika bai'atu ridwan tahta shajara ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewataja kwenye Qur'an akasema amesema laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayi'unaka tahta ash-shajara fa'alima ma fi qulubihim فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا والله وحقيقة amewaridhia Allah waumini pindi walipompa bai'a kiapo cha utiifu chini ya ule mti amewaridhia Allah subhanahu wa ta'ala amewataja hivyo kwa ahlu الشجر أو أهل بيت بيعة الرضوان ويبعد wa وتبدر ambao mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ametuthibitishia kwa kusema kwamba watu hawa Allah subhanahu wa ta'ala amewaona kisha akasema kwamba i'malu ma shi'tum fanyeni mnachokitaka haina maana kwamba watende madhambi kwamba mmeruhusiwa nyinyi kufanya madhambi la i'malu ma shi'tum faqad ghafartu lakum fanyeni mnachokitaka basi mimi nishawasamehe nyinyi kwa maana nyinyi mmesamehewa ikitokea kwenu nyinyi kuteleza mtu ameteleza akafanya dhambi kwa sababu yale madhambi yao yote yamefunikwa na bahari ya mema waliyotenda hao ni watu wa Badri fadhila zao ni kubwa sana waqila ahlul Uhud, na kumesemwa kwamba baada ya watu wa Badri ni watu wa Uhud waqila ahlu uhudi almuqaddama, na imesemwa ahlu ni watu wa Uhud wenye kutangulizwa au Uhud wenye kutangulizwa kwa baada watu wa Badri, watu wa Uhud. Lakini anasema wal awwalu aula, na ile kauli ya kwanza ndio bora zaidi, kwamba baada ya watu wa Badri ni watu wa bai'ati ridwan linususi almuhkama kwa sababu ya nususi zilizokuja ambazo ni muhkama ghairu mansukha pamoja na kwamba katika vita vya Uhud zimekuja aya nyingi sana za kuwa za kutaja fadhila zao na tukio katika suratu Ali Imran peke yake zimekuja aya zaidi ya 40 zikielezea tukio zima la vita vya Uhud ama masala ya as alawaluna min almuhajirina muhajirin hili liko wazi tulitaja katika darasa iliyopita hii ni fadhila yao ya wote wale waliotangulia na wale waliokuja baada yao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 anfaqu min ba'di wa qatalu wana daraja kubwa zaidi kuliko wale ambao wametoa baada ya hapo na wakapigana fathu makka ilikuwa ni mwaka wa nane hijiria yani baada ya kuhama mtume sala salama kutoka makka kwenda madina kwa kalenda ya kiislamu mwaka wa nane baada ya mtume sala salama kutoka makka kwenda madina ndio fathu Makka ilipatikana katika mwaka huu wa nane. Sasa hawa waliojitolea mali zao hawa hawa waliopigania dini hawa kwenye kipindi hiki cha miaka nane baada ya hijra na kabla ya hijra, hawa ni adhamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'di wa qatal, daraja zao ni kubwa zaidi kuliko wale ambao wametoa wametoa baada yao au baada ya fathu Makka na wakapigana baada ya fathu Makka. Yani sasa wale waliokuja baada ya Makka kutekwa na kuwa chini ya Waislamu ikarudi katika mikono ya Waislamu, wakajitolea na wao wakapigania dini, kwa sababu pia katika maslamatul fathi kuna watu wengi walishiriki katika jihadi fi sabilillah baada ya kufariki Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama katika vita vya vita vya Al-Yamama walishiriki watu wengi katika kuwapiga wale murtadun. Vile vile katika futuhat maslamatul fathi walikuweko kufungua miji ya Rum ya Warumi, miji ya Waajemi, wengi walikuwepo na walipigania dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kiukweli kabisa, kama kina Ikrima ibn Abi Jahal na wengineo walishiriki katika mapigano yale. Sasa hawa waliokuja wakapigania dini baada hawafikii kidaraja wale waliokuwa kabla hii ndio fadhili ya kutangulia unapotangulia katika jambo la kheri basi uislamu unakupa manzila hiyo kuna kutangulia hata katika uislamu kama ikiwa huyu katangulia kusilimu na huyu amekuja baadaye mkiwa mmelingana sawa katika upande wa kisomo cha Qur'ani na hadithi ha? basi pia katika, katika uimamu ataambiwa huyu nitangulia kusilimu kutangulia kuna khairi asabq kwa hiyo wale waliotangulia mwanzo kwa sababu jambo la mwanzo linapoanza sasa linakuwa ni gumu sana na watu wake wanakutana na udhia mwingi watu wameudhiwa katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala masahaba walipata tabu katika kipindi cha mwanzo kinyume na wale waliokuja baadaye walipoona mambo yashakuwa mepesi watu daula tayari iko watu wako Madina waislamu wanajitegemea tofauti na wale waliokuwa huko nyuma ambao walikuwa hawalali kwenye nyumba zao kwa raha wapati usingizi dhiki wewe ili pia watu walifahamu swala la as ni jambo kubwa kabisa hapa Allah tabaraka wa taala amelitanguliza kutangulia kutafuta ilmu na kuipigania dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo hili ni jambo lina fadhila watu wasikaekae nyuma katika mambo ya kheri utakiwa mambo ya kheri wayakimbilie ndio maana zimekuja nususi za kuhimiza kukimbilia kheri ukikaa kaa nyuma ah, ni bado mwakani baada ya miaka miwili wale waliotangulia watakuwa na fadhila juu yako bila shaka kama ikiwa utasimama katika njia ya sawasawa kwa wewe usiakhirishe akhirishi mambo usifanye taswifu kama jambo ulishakubainikia ni haki liingie katika haki kama jambo la kheri wewe liingie jambo lile la kheri kutangulia kuna kheri katika jambo katika mambo ya kheri angalia hata kule alimamu bin Malik rahimahullahu ta'ala alipokuwa akiandika alfia yake alishatanguliwa na ibn Mu'ti akasema wa huwa bisabqin haizun tafdila mustawjibun thana'i aljamila na yeye kwa sababu ya kutangulia wa bisabkin bisabqin haizun tafdila na yeye kwa sababu ya kutangulia ni mwenye kukusanya kufadhilishwa fadhila amezikusanya yeye ashazipata akisema wallahu yaqdi bihibati wafira li wa lahu fi darajati lakhira akhirah Allah subhanahu wa ta'ala lakini pamoja na hayo hakuwanyima kheri wale waliokuja baadaye akasema wa kullu wa'ada Allahu al-husna na kila moja katika makundi haya mawili kullan ay wa kullan min at-ta'ifatayn kila moja kila ahad min ta'ifatayn kila moja katika haya makundi mawili walisabiqun na wale waliokuja baada yao wa kullan wa'ada Allahu husna na kila mmoja kila moja katika makundi hayo mawili ameliahidi Allah pepo wote wameahidiwa kuingia katika janna wallahu bima taamaluna khabirun na Allah kwa yale mnayoyatenda ni mjuzi mno ni mwenye habari kwa hili lifahamike kuwa masahaba wa katika maratibu hizo au katika martaba moja lakini wote wamekusanya fadla kwa sababu ya kuinusuru dini ya Allah subhanahu وتعالى آه، كيش أقسم لكنما الصديق منهم أفضل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه الإليزة كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فنخير أبا بكر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان رضي الله عنه الحديث أخرجه البخاري Asema tulikuwa sisi tukiwafanya bora, tukiwatanguliza katika kheri baina ya watu katika zama za Mtume sallallahu alaihi Ndani ya zama za Mtume sallallahu alaihi alikuwa tukizungumza tukisema kwamba Abu bakari ndiye mbora, kisha Umar bin Khattabi, kisha Uthman radhiallahu anhu. Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala katika Fathul Bari akasema wa fil hadithi taqdimu uthmana ba'da Abi bakrin wa Umar katika hadithi hii kuna kutangulizwa Uthman baada ya Abu Bakar na Umar kisha ndio Uthman kama huwa almashhuru inda jumhuri ahli sunna kama ilivyokuwa ni mashuhuri kwa wengi katika au jumhuri katika ahli sunna wa dhahaba ba'd salaf na wameelekea baadhi ya salaf ila taqdimi Ali ala Uthman radhiyallahu anhu wameelekea msimamo wa kumtanguliza Ali juu ya Uthman بعض السلف وممن قال به سفيان الثوري رحمه الله لم يونغوني ما ولي يسمى هيفو وامر علي كشن عثمان لسفيان الثوري رحمه الله ويقال انه رجع عنه نهسمه kwamba yeye alitaraja kuliacha hilo alirudi kuliacha hilo وقال به ابن خزيمه وطائفه قبله وبعده na amelisema hilo vile vile al-imamu imamu al-a'imma kama wanavyomwita ibn Khuzaima Muhammad bin Ishaq ibn Khuzaima rahimahullahu ta'ala na kundi katika waliokuwa kabla yake na baada yake waqil la yufaddalu ahaduhum ala al-akhar na imesemwa kwamba hafadhilishi yoyote katika hao wawili juu ya mwingine qalahu Malik fi al-mudawwana ameyasema hayo Imam Malik katika kitabu al-mudawwana watabi'ahum jamaa na wamemfuatia wamemfuata Maliki katika hilo kundi la watu minhum Yahya al-Qattan miongoni mwa hao ni Yahya al-Qattan wa min al-mutaakhirin Ibn Hazm na katika waliokuja nyuma ni Ibn Hazm rahimahullah wa hadithu al-bab hujjatun lil-jumhur na hadithi iliyo katika mlango huu ni hujja walionayo jumhuri ya kwamba baada ya Abubakar na Umar ni Uthman hayo katika Fathul Bari juzuu ya 8 ukurasa wa 333 chapa ya Daru Taiba Alimamu At-Tabari rahimahullahu ta'ala katika Sarihu Sunna kitabu Sarihu Sunna katika hii ad-dalil al-jami pia kimo kitabu hicho kwenye Sarihu Sunna ni kitabu ambacho kimekusanya vitabu vingi vya aqida kuna kitabu cha Sarihu Sunna cha al-Imam At-Tabari rahimahullahu ta'ala yeye anasema katika kitabu chake hicho kadhalika naqul basi kama hivyo tunasema fa afdalu ashabi an-nabi sallallahu alaihi wasallam as-siddiq Abu Bakr radhiyallahu anhu aliyembora zaidi katika masahaba radhiyallahu anhu masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam ni as-siddiq Abu Bakr as-siddiq radhiyallahu anhu ثم الفاروق عمر بعده كش فاروق عمر بعد ياك ثم ذو النورين عثمان بن عفان كش ذو النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه ثم أمير المؤمنين وإمام المتقين علي بن أبي طالب رضوان الله عليهم أجمعين اليوم أمير المؤمنين وإمام المتقين علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول قد كتاب الإمام الطبري رحمه الله تعالى كان تريد صريح السنة نا الإمام القحطاني رحمه الله تعالى كتكنوني ياك أنا سمى وأجل صحب الرسل صحب محمد وكذاك أفضل صحبه العمران رجلان قد خلقا لنصر محمد بدمي ونفسي ذلك الرجلان فهما اللذان تظاهرا لنبينا في نصره وهما له صهران katika nunia yake Imam al-Qahtani rahimahullah ta'ala anasema wa ajallu sahbi rusuli sahbu Muhammadi wa kadhaka afdalu sahbihi al-umarani رجلان قد خلقا لنصر محمد بدمي ونفسي ذلك الرجلان فهما اللذان تظاهرا لنبينا في نصره وهما له صهران يعني بورا واجل صحب الرسل نواليوكو بورا زيد وليوكو تكف زيد كتك ما صحابة ومتومة صحب محمد لما صحابة ومتومة محمد صلى الله عليه وسلم واجل صحب الرسل نواليوكو تكف زيد كتك ما صحاب ومتومة yani manabii na mitume wote kama nabiullahi Musa, Isa, Ibrahim ha ani ulul azmi min ar-rusul kama vile nabiullahi Ibrahim alayhi salatu wassalam nabiullahi Nuh alayhi salatu wassalam au Nuh na Ibrahim na Musa na Isa na Muhammad na wengineo katika mitume wa Allah tabaraka wa taala masahaba waliobora zaidi kuliko wote ni masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam si masahaba wa Isa wala masahaba wa Musa wala masahaba wa, wa, wa, wa Ibrahim wala masahaba wa, wa Nuh alayhi salatu wassalam wote manabii ni katika ulul azmi min ar-rusul watu bora kabisa tilka ar-rusul faddalna ba'dahum ala ba'd na ubora wao waliokuwa nao maadamu mbora wao ni mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam basi na masahaba zake ndio watu bora zaidi kuliko masahaba za mitume mingine fajallu sahbi rusuli sahbu Muhammad ni masahaba wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakadhaka afdalu sahbihi al-umaran na vivyo hivyo waliobora zaidi katika masahaba zake ni Abu Bakar na Umar unaitwa al-umarani al-umarani kama vile kusema al-qamarani na kusudiwa jua na mwezi al-abawani na kusudiwa al-ummu wal-abu kwa al-umarani Abu Bakar wa Umar rajulani qad khuliqa li nasri Muhammadi, wao ni watu wawili walioumbwa kwa ajili ya kumnusuru Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ni watu wawili hawa wameungwa kwa lengo la kumnusuru mtume sallallahu alaihi wasallam bidami wa nafsi dhalika rajulan yani tayari kuikomboa kuitoa damu yangu na nafsi yangu kwa watu hao wawili nao ni hao watu wawili fahuma alladhani tadhahara wao ndio wale watu wawili ambao tadhahara linabiyina waliomnusuru mtume wetu hapo mudhahara kwa maana ya kunusuru fi nasrihi katika kumnusuru yeye wa huma lahu sihrani na wao wawili kwake yeye mtume sallallahu alaihi wasallam ni wakwe mtume sallallahu alaihi wasallam ameoa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam amemoa Aisha mtoto wa Abu Bakar radhiallahu ta'ala anhuma na amemoa Hafsa mtoto wa Umar radhiallahu ta'ala anhuma lakini pia upande mwingine akaozesha akamwozesha uthmani watoto wake binti zake wawili kwanza akamwozesha Ruqayya Ruqayya binti Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aliozeshwa Ruqayya kuozeshwa Uthman radiyallahu ta'ala anhuma alipofariki Ruqayya radiyallahu anha Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwozesha binti yake mwingine ambaye ni Ummu Kulthum, akamwozesha. Lakini pia Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwozesha binti mwingine kwa Ali bin Abi Talib ambaye ni Fatima bintu Muhammad sayyidatu nisai alamin, akaozeshwa Ali bin Abi Talib, na ndiye aliyewazaa watoto wake wale wanne الحسن والحسين وزينب الكبرى وام كلثوم ألف pia kazunguka tena huyu ام كلثوم هكا na عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ام كلثوم مجukuu wa mtume صلى الله عليه وسلم mtoto wa ali mtoto wa fatima رضي الله تعالى عنهما هكا na عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه kuna musahara kwa watu wameingiliana katika musahara katika ukwe tutamalizia darasa yetu kwa kunukuu kauli ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala katika kitabu Majmu' al-Fatawa juzu ya 3 kurasa 153 ambacho kimechapishwa na al-Mujamma al-Madinah an-Nabawiyya جمع Malik Fahd itibaa katika juzu ya tatu kurasa 153 Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala alipokuwa anaelezea masala ya kuzidiana fadla baina masahaba akasema wa kama ajma'a as-sahabatu radiyallahu anhum ala taqdimi Uthman fi al-bay'ah مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل فقدم قوم عثمان رضي الله عنه وسكتوا أو ربعوا بعلي وقدم قوم عليا وقوم توقفوا لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان رضي الله عنه وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة لكن المسألة التي يضلل المخالف فيها هي مسألة الخلافة وذلك أنهم يؤمنون بأن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء الأئمة فهو أضل من حمار أهله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى سمع كما في الأنباب waliafikiana مصحابه juu ya kumtanguliza Uthmana katika kupewa bai'a yani katika ukhalifa kwa Abu Bakar kisha Umar katika ukhalifa kisha akaja Uthman radiyallahu anhu ma anna ba'd ahli sunna pamoja na kwamba baadhi ya ahli sunna كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما والاختلفيان كوسيان عثمان وعلي رضي الله عنهما baada ittifaqihim ala taqdimi Abi Bakari wa Umar, baada ya kuwafikiana kwao juu ya kumtanguliza Abu Bakar na Umar. Ayuhuma afdal, ni nani kati ya hao wawili ni mbora zaidi? Faqaddama qaumun Uthmana wasakatu, wakatanguliza baadhi ya watu wakamtanguliza Uthman na wakanyamaza. Au rabbau bialiyin الأول ينفن يوان علي وقدم قوم عليا وقوم توقف نا وكم تنقليز بعض يوات وكم تنقليز علي نا وتنجين وكتوقف وكسنغا وكسمام هاو كسيما كنتو لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان لكن لكتلزانا جامل أهل السنة يو يكم تنقليز عثمان wa in kanat hadhihi almas'ala ijapo yakiwa mas'ala haya ijapo yakiwa mas'ala haya ni mas'ala Uthman wa Ali mas'ala ya Uthman na Ali ijapo yakiwa mas'ala haya laysat min al-usul allati yudhallalu al-mukhalif fiha عند جمهور أهل السنة si katika masala ambayo hutiwa katika upotevu mwenye kukhalifu katika masala haya mbele ya jumhuri ahli sunna yani mtu akisema mathalan akawa anaona kwamba ame ameshikamana rai ya kumtanguliza Ali bin Abi Talib juu ya Uthman au bilaks hatuwezi kumuita kwamba yeye ni mpotevu la la yudhallal mukhalifu fiha lakini masala gani ambayo anatoka upotevu mtu anasema lakina almas'alata allati yudhallalu lmukhalifu fiha lakini masala ambayo hutiwa katika upotevu hukumiwa kuwa ni mpotevu mwenye kukhalifu katika masala haya hiya mas'alatu khilafa ni masala ya ukhalifa wadhalik na hilo ni kwamba wadhalika annahum na hilo ni kwamba wao ahlu sunna yu'minun wanaamini bi anna al-khalifata ba'da rasulillah sallallahu alayhi wasallama Abu Bakr kwamba khalifa baada ya mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam ni Abu Bakr thumma Umar ثم عثمان ثم علي كيشني عمر كيشني عثمان كيشني علي ومن طعن ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء نيويوت أتك كسوة يويوت أتك أتك إروهي وخليفة ويويوت كتك من هؤلاء الأئمة كتك هاو في ينبوز إمام fahuwa adhallu min himari ahli yeye ni mpotevu zaidi kuliko punda watu wake amepotea zaidi kwa hiyo huo ndio msimamo wa ahli sunnah wal jamaa msimamo aliotaja Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala lakini anasema amma tafdhilu Abi Bakr thumma Umar ala Uthman wa Ali فهذا متفق عليه بين أئمة المسلمين المشهورين بالإمامة في العلم والدين من الصحابة والتابعين وتابعيهم أما كفضليش أبو بكر كيش عمر جوي عثمان علي hili ni jambo ambalo limeafikianwa juu yake baina ya wanawachuoni wa Kiislamu waliotangaa kwa uimamu na ilmu na dini katika masahaba na tabi'in na waliofuatia wao وهو مذهب مالك واهل المدينه والليث بن سعد لا يوجد مذهب يا يا مالك يا وقت مدينه لا مذهب الليث بن سعد واهل مصر والاوزاعي واهل الشام لا وقت مصر لا الامام الاوزاعي لا وقت الشام وسفيان الثوري وابي حنيفه وحماد بن زيد وحماد بن سلمه وأمثالهم من أهل العراق na hawa tunataja Sufyan al-Thawri, Abu Hanifa, Hammad bin Zaid, Hammad bin Salama na mfano wao katika watu wa Iraq wa huwa madhhabu Shafi'i wa Ahmada wa Ishaqa wa Abi Ubayd wa ghairi haula na vile vile madhhab ya Shafi'i Muhammad bin Idris wa Ahmad na Ahmad bin Muhammad bin Hanbal al-Shaybani na Ishaqa bin Rahawayhi au ibn Rahuya كما نظميت وتو حديث ابن راهويه أو ابن راهويه وابي عبيد القاسم بن سلام وغير هؤلاء وسيقوها ومن أئمة الإسلام الذين لهم لسان صدق في الأمة وحكى مالك إجماع أهل المدينة على ذلك فقال ما أدركت أحدا ممن أقتدي به بشك في تقديم أبي بكر وعمر katika alfatawa alkubra vile vile katika majumuu alfatawa juzu ya 4 ukurasa wa 421 ya almujamma almadina kwa insha Allah kwa darasa yetu tukofuatia tutasoma biti mbili wa waqulu fil qur'ani au fil qur'ani ma jaat bihi ayatuhu fa آياته فهو القديم wa qulu qala الله jalla jalaluhu والمصطفى الهادي ولا اتاول tutasoma hizo mbili insha Allah katika darasa litakayokuja والله تعالى أعلى وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك